Zeus kai ofis tu dios gamus poiuntos panta tas doia e enen canadora hecaston cata ten oi dynamin ofis de herpon rodon labon ENTO stomati anebe idon de auton HOSDEUS deus efe ton allon panton ta lambano Apo de tu su stomatos lambano udolos. Ho mythos deloi hoti ton poneron hae charites foberaeisin.